Ana Lordi, egunon? Egunon. Beraz, biharko korrika azten zaigula, bihar, irundik abiatzen dela. Gauza denak eh, prest eta dena pikoan? Hori da, bai, biharre abiatuko gara irundik, eta, bueno, esan daiteke, eh, garrantzitsuena prest dagoela, bai, baliteke zerbait eh, aztu izana, baina momentuz behar beharrezkoa direnak lotuta. Alako emozio berezia sentitzen duzu zuek antolatzaile horremeste hilabetez lan egin ondoren eh, eguna iristen denean, ez dakit eh, urturitasuna hor da beti? Bai, bai, egia da denbora luzeko lana dela eta bueno, ba, lan handia gainera, baina bueno, beti da posgarria ez, eguna heltzen denean eta lekukoa atera eta ikustea aurrera doala korrika. Aurten irundik abiatu, da eta justuki astelen goizian irungo aikako arduradunek errantzuten biziki importantea izan dela bereientzako irun hautatu izana e, eh, korrik abiatzeko ez alako atz berri bat eta indar bat ematen diela irungo euskaltzale guztiei ez? Bai, hori da, orain arteko azken edizioetan batez ere ohikoa izan da, ba, herri txikiak e, izatea korrikaren e, eh, abia puntu, eta eus, arnazguneak, ez, euskara bizirik dagoen horretakoak, baina bueno, irunen ere euskara bizirik dagoela erakutsi nahi izan dugu eta korrika honek ba bultzada eman dio bertako euskalgintzari. Gainera bada bigarren lekurik populatuena eta espero dugu bultzada hori ba bizirik mantentzea urrengo denbora luze baten. Hor, irungo aurkezpenen ere, errandute irun dela beraz bigarrengo, gipuzkoako bigarren iririk populatuena, aldiz, eh, Euskaldun kopurua ez dela hain handia ezagutzea uneko berregoi inguruko, aldiz eh, erabilera uneko bederatzi ingurukoa, korrikak ere erabilerari baliatzari olako indar bat sustengo ekartzen dio erabiltzeari? Bai, ezin dugu astu, korrika egiten dugula, haikaren egunerokotasuneko lana aurrera eraman alizateko, ez da? Eta oso estu lotuta dago erabilerarekin ere. Guke eh, azaroren amaseian aurkeztu genuen Santelmon edizio hau, eta azte berean eh, bertako irungo euskalgintza bildu zan, e, antolaketa lanetan hasteko. Orduan, azarotik e, martxora bitartiko hilabeteetan herriko euskalgintza aktibatu egin da eta noski antolaketa lan guztiak ere edo gehien gehienak behintzat euskaraz e, izan dira ondorioz gure aletxoa ere jarri dugu erabileran eta herritarren erantzuna primerakoa izan da duberik gabe. Hmm. Korrika kulturala ere bete-betean dugu, hainbat ekitaldi ezker eskuin. Ez dakit, bilan txiki bat egiten alko genuke, ortengo eh, korrika kultural honek e, antolatu duenaz eta jendearen arrapostu erantzuna nolakoa izan den? Bai, e, aurten ba, aurreko edizioan e, plazaratu genuen eh, korrika beka, eta aurten badon ezagutzeko aukera izan dugu, e, hainbat ekitaldi egin dira, maoz, ekitalditik gora Euskal Herri osoan zehar, eta horrez gain bestelako E, ekintza batzuk ere antolatu dira tokian toki eta bertako ekarpenak e, kontuan izan da beraz. Uste dugu ba, beste behin ere aekakorrikak Euskal Herriari opari kultural polita egin diola e, agenda bete-bete eta hmm. izan dugulako. Leloa urtengoa da arro herri, leloak bere bere bidea egin du e, orain arte, pentsatzen dut korrikako egunetan ere beti presente izanen dugula, leloari buruz, ez dakit, jendeak zer dioen, e, eh, konten zaudete? Bai, bai, egia da kontent gaude, harrera bikaina izan da, eta, bueno, aspalditik agian hain presente ez dagoen herri izaera, edo identitatearen e, kontzeptuak maigaineratzeko ere balio du, ez? E, Euskarak egiten gaituela Euskaldun alegia, eta guztiok elkarrekin sortutako komunitate horretan Euskara izango dela ardatza. Zu korrikako arduradun nagusi gixara, pentsatzen dut hainbat eta hainbat eh, jenderekin mintzatzen zerela aurreko egun hauetan eh, dena prestuzteko. Zer da, eh, dakit, gaitzena, komplikatuena, eh, masina guzia martxan jartzen denean eh, bihar eh, arratsaldean irunen? Bazakit, eh, komplikatuena agian gauza asko direla, ez? Jente asko ari gara lanean eta aldi berean oso abirezgarria da hori, baina horrek ere, ba, maikatxo buruko mine sortzen dizkigu, koordinazio lanetan, eta, bueno, e, polita ere bada, beraz, gustora egiten dugun lana denez, ezin gara gehiagik esatu. E, eh, aurtengo ekital edizioa, 2008 lauko edizionek, e, eh, aitzinekoetatik konparatuz, zuk zerbait azpimartu zenuke, ez berdintasunen bat, e, e, zerbait berri pentsatu duzue aurtengo ediziorako lelo berriaz gain? Bai, guk eh, beti nahi izaten dugu garaietara egokitu eta aurten adibidez ba, e, gizarte lotutako eh, hausnarketa e, sakona abiatu genuen pasaren ikasturtean eta aurten ikusi ditugu emaitzak e, batez ere apainketarako euskarrietan eta materialei lotutako e, aldaketa izugarria izan da e, gutxiago kutsatzeko ardurarekin eta korrika laguntzailearen kasuan ere ba, e, APPA berriztu egin dugu ondorioz e, atal bat eskaintzen zaie laguntzaileei eta bueno, ba, ari gara garai berrietara egokitu nahian e, hortik aurrera ba, biharre abiatuko da lasterketa eta orain arte bezala, ba, espero dugu azaroan aurkeztu genuenetik orain arte jasotako babesa jenteak ere errepidean erakustea. Justuki zare sozialak aipatu dituzu, APP berria baita ere, em, ibilaldi guztia ere deskargatzen alda telefonu mugikorretan, horretan, bo jadanik hori ez da berria, janik aitzinekoetan ere, em, bueno, ba, teknologia bergen erabilera ere oso presentago korrikan, ze garrantzi du, adibidez horrek korreka eh, korrekak ukan oi hartzun zabal hori? Bai, e, adibidez, egia da APPA ere aurrekoetan izan dugula, baina berrikuntza honekin gainera norberak e, edo kilometro eramaile bakoitzak bere bideoa, kilometroaren bideoa izango du eskuragarri APPA. Orduan, gaur eguneko garaiotan e, orduak ematen ditugu telefonekin eskuan eta gure egunerokotasunean guztiz e, ohikoak dira, beraz, ba, horretan ere aldaketa egin nahi izan dugu. E, biharko egunari buruz, e, irekitze ekitaldi hortan zuk biztan dena hitza hartuko duzula. pentsatu duzu, zer e, aipatuko duzu, zer mezu nahiko duzu nelerazi? Bai, e, bueno, hainbatek hartuko dugu hitza, azteko e, aize irakurraldi bat egingo du, eta gero bainataltza gairungo arduradunak eta biok, e, ba, bueno, beste tartetxo batez hitzartzea egingo dugu eta batez ere jenteari eskerrak emon animatu eta ausarketarako galderatxo batzuk ere botako ditugu berezia izango da hasiera hori eta aurrera korrika beti bezala E, mementuren bat, e, ez dakit, gorriz markatu aduzuzuk, aurtengo ostegunetik bihartik abiatu eta ondoko goita lau igandera arte, ez dakit, baduzu mementuren bat, nahiko zenukena ikusi, parte hartu, zaindu, e, zoegin, bereziki? Ba, inoski, asmoa bada lasterketaren jarraipena agertutik egitea eta horregaitik, ba, behin irunen abiatuta, ba, gian eh, iparraldean ere sartu irtenen bat, hasierako egun horretan, eta gero ba, Nafarroara abiatuko naiz, bertako eragileak agurtzeko asmoaz, eta lagun eta familiarekin tartetxu bat pasatu, eta, bueno, ba, korrika mugitu ala, ni ere atzetik edo parean, eh, ibiltzeko asmo badaukandik. Hori da, korrikako ardura du nagusiak, eh, nola segitzen ditu egunez egun korrikako etapak, eh, bertatik edo gehiago bulegotik, nola egiten duzu jarraipena, zure kasuan? Bueno, bakoitzak badauzka bere oiturak, ez da, eta hau da nire lehenengo aldia, orduan baikusiko dut pixka bat zer egunak zer duen, eta saiatuko gara ba, esan bezala alik eta gertuen egiten bulegoko lana ere ziur egongo dala azkenengo kontuak lotzeko baionako azken festa ere antolatzen eh, ari gara orduan horrere badaude zenbait kontu tartean komunikabideak eta bueno pakorrika ez den e, ekimen erraldoi horrek eskatzen duen guztia baina saiatuko gara gozatzen ere Amaia elordi, erran diuzu lehen, lehen aldia izanen dela zu hor eh, beraz ardura duna guzik isara. Ez dakit, ze aholku bereziki eman zizune eh, aitzineko arduradunak, kargu hartu zenuenean? Bueno, ba, esaten dana, ez, korrika ia bakarrik ateratzen dela, egia da urretiko lana handia dela, baina, bueno, behin lekuko abiatuta, eskuz esku, bairitziko da bai lasai hartzeko eta gozatzeko. Zorionak zuri ere egindako lanagatik, ea bihar dena ungi abiatzen den, gueri irratiek horri izan garela, eta zorionak zuri. Ezkerrik asko zuei.